9. aprīlis, Lieldienas. Lasījums no Mateja evaņģēlīja 28. nodaļas 5. un 6. pants. Bet eņģelis uzrunāja sievietes un sacīja: Nebīsties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustā sisto. Viņa šeit nav, jo viņš ir augšām cēlies, kā bija sacījis. Nāciet un aplūkojiet to vietu, kur kungs bija nolikts. Nebīsties! Šādā veidā tiek uzrunātas sievietes, kas atklāja tukšo kapu. Vēl netiek aptvērts, kas ir noticis, jo sievietes ir nobijušās un neizpratnē par notiekošo. Un tomēr šis ir notikums ar stāstu, kas mēģina atklāt kādu patiesību mums šodien. Vispirmām kārtām, miršana un augšām celšanās norāda uz procesu, ka lietām ir jāmirst, lai jaunas varētu rasties. Tas ir visu dzīvo aptverošs process, visa daba un viss dzīvais piedzīvo šo ritmisko dzīves ausmu, pilnbrieda un norieta apli. Šāds nepārtraukts process, caur kuru notiek atjaunošanās un atzimšana, augšām celšanās. Bet tāpat tās augšām celšanos var saprast kā aicinājumu identificēties ar to savas cilvēcības daļu, kas niedzas pēc tā, kas nav zināms un ko raksturo vārds noslēpums, un kas ir gatava atlaist visas droštacamības, lai jaunas esības iespējas rastos. Augšām celšanās stāsts liek domāt par ticību, ko raksturo cīkstēšanās ar Dievu – kā tas iespējams, kā to saprast, kas noticis, jautājumi, ko uzdodam, kad sastopamies ar neizskaidrojami noslēpumaino. Bet arī līdzīgi kā Jēkabs vecajā derībā savā sapnī cīnījās ar dievu līdz uzvarēja un tika svētīts, izklausās tik cilvēcīgi, bet varbūt tieši tik vienkārši, kad sastopamies ar nesaprotamo, tā vietā, lai to noliektu, labāk iesaistīties un cīkstēties. Tā skaitā ar kaut ko tik dīvaini neparastu kā augšām celšanās noslēpumu. Lielākās cīņas, gribas domāt, notiek tad, kad tu esi iesaistījies attiecībās, ka tev esi iesaistījies nevis no malas novēro, mēģinot izlemt, ticēt vai nē. Tas arī ir daļa no procesa un no. Un to vislabāk zina cilvēks, kurš tic un kurš kādā brīdī iespējams tic, citā nē, bet vēl citā nonāk neziņā, ko darīt, kā rīkoties. Augšām celšanās ir tāds notikums, kas izaicina sniegties pāri robežām, un tas ir cīņas process, kas ietver miršanu un augšām celšanos, savā ziņā ļaujot kādiem priekšstatiem mirt, lai pārveidotos un augšām celtos. Rādījuma arī vārdā vēlu nebīties piedzīvot augšām celšanos, kas var notikt iesaistoties dzīvē, piedzīvojot to miršanu, kas iespējams iespējina jaunu dzīvi, augšām celšanās dzīvi, augšām celtā dzīvi, priecīgas un skaistas lieldienas!